Convoquei só os fiel pra encostar de quebradinha. Que tem várias putinhas doida pra sentar na pica. Olha que o bagulho tá louco, eu vou logo resumir. Ô piranha, cê tá aqui. Ô piranha, quica aqui. Ô piranha, cê tá aqui. Ô piranha, quica aqui. Ô piranha, cê tá aqui. Cê tá aqui. Ô piranha, cê tá aqui. Ô piranha, quica aqui. Ô piranha, cê tá aqui. Eu tava no jet, o fiote me ligou Que tem umas meninas balançando o popô Aí tive que colar e fiquei embrasadão Mas que raba, que rabão mas que raba, que rabão. Quando ela ouve o beat, vai com tudo no chão, mas, mas que raba, que rabão, mas que raba, que rabão. Quando ela ouve o beat, vai com tudo no chão. Quando ela ouve o beat, vai com tudo no chão. Vai, vai dar ruim, mas não perco essa. Vai dar ruim, mas não perco essa. Quer é várias piranha, vai, várias sapeca, subindo e descendo no pote perna aberta. Vai dar ruim, mas não perco essa. Vai dar Vini descendo no pote perna aberta. Mas tem que ser um bagulho rimadão. Né? Aí, aumenta, aumenta aí. Aí, peraí, o Fiote tá me ligando aqui. Calma aí, vou atender aqui. Outro nível. Convoquei só os fiel pra encostar de quebradinha. Que tem várias putinhas doida pra sentar na pica. Olha que o bagulho tá louco, eu vou logo resolver. Ô piranha, cê tá aqui. Ô piranha, aqui. Ô piranha, cê tá aqui. Ô piranha, que aqui. Ô piranha, cê tá aqui. Cê tá aqui. Ô piranha, cê tá aqui. Ô piranha, que aqui. Ô piranha, cê tá aqui. Eu tava no jet, fiote me ligou Que tem umas meninas balançando o popô Aí tive que colar e fiquei embrasadão Mas que raba, que rabão Mas que que raba, que rabão, mas que raba, que rabão. Quando ela ouve o beat, vai com tudo no chão. Quando ela ouve o beat, vai com tudo no chão. Vai, vai dar ruim, mas não perco essa. Vai dar ruim, mas não perco essa. Quer é várias piranha, vai, várias sapeca, subindo e descendo no pote perna aberta. Vai dar ruim, mas não perco essa. Vai dar ruim, mas não perco essa. Quer é várias piranha, vai, várias sapeca, subindo e descendo no pote perna aberta. Mas tem que ser um bagulho rimadão. Aí, aumenta, aumenta aí. Aí, peraí, o Fiote tá me ligando aqui. Calma aí, vou atender aqui. Outro nível.